kial attendado estas nervos trecha. La malpacienzo crescas precipe tiam, se la sopirata celo estas prescau atingita. Psicologinoi clarigas, kio estas la causo por tio. Hom amassoi shovas sin, cae in aceto charoin, tra la super bazaro, por accumuligi antau la cassoi al attendo vizoi. Cie nun aligi? Compreneble ce la giusta vizo, tio ja claras. La comenzo de la attendado passis bon humore. Iom da revado, au preme manipuli sian compufonon, tio estas ancau perceptebla cae giuebla kiel eta fuggio e la ciutago. Mal rapide, sed sen stupe plibonigias la posizio en la vizzo. Ancora unu cliento, tiam la attendado finigios. Estas nur gene che giuste nun aperas problemo. La cliento volas shangi producton, la bobeno por la casos lipoi estas mal plena, la banco carto estas defectita, cae la contanta mono ne suficias. Io procrastas la aferon tiel malonge longe antau la celo. Cae subite aperegas la granda malpazienzo. pacienzo. Cia fecajo, ciù foie la aferoi progressos, damne! Neniu shatas attendi, se malfunkciado de signalo e haltigas la al urban fervoion, se la pacaj portisto ancora ne havas consila so piratan sendajon, au se ne alvenas la respondo pri propono por proiecto, tiam la vivo tempo dissolvigas al malpazienzo. Tiel usonae psicologinoi nun raportas en faca giurnalo, La attendo tempo frotas la humorum plei forte, se la celo estas prescau atingita, au se la sopirata evento jam estas ocasinta. Tio validas, sen depende de tio, quiom longe dauras la attendado. La decida factoro do netro vigas en tio, che post misero e longa attendado la nervo e pro la perdita tempo estas trosciargitai. Estas laula psicologinoi la pura proximezzo alla celo, el quiu si nutras la volanta malpazienzo. En la homo dormetas lauili profunda emo conduci aferoin al fino. Tio estas la fonto de la malpazienzo la psicologinoi petis test personoin in priugi la attendo tempon pri diversa eventoi tiel la parto prenanto indicis chi o mal pazienze ili estis attendantai la risultato in della usona e presidentiga i balotoi en la jaro 2000 au prisia unua covim de knau vaccina dozo en prin tempo de la jaro 2000 Crome, la psicologinoi confrontis la partoprenantoin cun malpli apparta situazio, nome, cun attendado por autobuso. En ciui casoi la malpazienzo crescis ie la fino de la attendo tempo. Tio exemple validis ciam la resultoi de la usonai balot resultoi estis iam antauvideblai sed ancorau ne disconigitai. Ancau la attendado pri dato de vaccinado, causis en la lasta faso la plei grandan quan cam la plei parto de la test personoi iam havis malplida timo pro covim dec nau, ol ancorau je la comenzo de la attendado, calcain monatoin antaue. La attendo stresso extreme pli fortigias, ciam la celo estas prescau atingita, scribas la psicologinoi. Ciu attendas cun infanoi pri nascic tagoi au pri la cristnascai donatsoi, tiu povas travivi tiun pli fortigion ancora pli forte. Cai compreneble, tion same montris studagioi, la malpacienzo crescegas precipe tiam, se oni attendas pri positiva, sopirata evento. Inverse, la tempo passas mal chance rapidege. Subite premas la dato de visito de dento curacisto au la publica prelego, ciui antau mal semainoi estis ancorau etae sen dangerai notoi en la calendaro.